antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia, urtero urtero, aur baten ilusio berarekin. Egin zen Antxeta irratia, euskaldunak garen lako. Antxetadik Nafarrora. Guardion Euskal Irrati eta Antxeteratiko entzule guztiei hau Antxetatik Nafarroara da. Antxetatik Nafarroara da. honek adierazten du Nafarroari begira jarriko garela, kasu honetan datorren orduan, eh? ordu batetatik eh, ordu bitara, nirekin izango zaretelako Nafarroako aktualitatua errepasatzen, Xabier Martinez, de Antoñanarekin, eh? ordu batak ostirala, Tira, eh, ez dago aizki, ez da ordu txarra, eh? Ama, ordu bietatik aurrera, ordu biak eta marretatik aurrera, berriro ere, hemen huin hauetan ikusiko dugu elkar, kiroletik eh, saioan janpegarokaren erekin batera, baina tira, momentuz, ordu bietatetako saio honetan nafarroari begira, jarriko gara, antxeta irratian ja, ze jorratuko ditugu. Bueno, ba, kirol eta kirol, e, eh, kultur eta kirol jardueretarakoa aforoak handituko dituzte gaurtik aurrera Nafarroko gobernuak, eh? Mila bedatzireun da hogeita masiko kolpe fasistan otxoportillon erail zituztenak gogoratu zituzten asteburuan eta euren ideiak aldarrikatu Zituzten. mila bederatzerion eta hogeita masiko errepresaliatu eta esklabuei omenaldi sentikorra egin zieten ote izan eta bertan entzundakoak ere gurera ekarriko ditugu. Iru mila nafarrek pairatu zuten frankismoaren ondasunen lapurreta eta horri ere errepaso bat egingo diogu noski. bestelako gaietan beatokiak, behatokiak eh, kontzi, kontzientziazioan neurriak eta baliabideak eskatu ditu hizkuntza eskubideak eh, berma daitezen. Zetemek eh, garapenerako formakuntza ikastaroan tolatu du eta horren berri ere izango dugu eta eskola itzuleran Nafarroko ikastetxek eskolaz kanpoko jarduerak eskaini beharko dituztela ere aipatuko mm, dugu. Hori guztia kontuan izanik, eman dieza jogun e, eh, eh, gaurko saioari gogoan izan da, noski, beti ere, kirolak eta kulturak bere tokitxoa izango duela ordu beteko saio honetan. Esan dakoa? Bueno, ba, hogeita eta saioa hasiko dugu. kultur eta kirol jarduetarako aforoak handituko dituzte gaurtik aurrera anaitasunan adibidez mila ikusle batzeko aukera izango da Nafarroko arenako kontzertuetan berriz adibidez lau mila zazpireun ikusle inguru batu ahalko dira ba gaurtik aurrera egoera epidemiologikoa ez da txarra Nafarroak berrogeita amairu kaso positibo berri erregistratu ditu aste arte honetan, osasun departamentuaren datuen arabera, aurreko egunean baino amazazpi kaso gutxiago izan ziren, eh? Irurogeita mar izan baitziren, bueno, ba, aste hori datuen, datu basuen eta grikoak izan dira aste honetan, eh? Duela zazpi egun baino, laurogeita sei kasu gutxiago aste honetan, euneko berrogeita iru, jaitsi dira, kasuak. Garapen baikorra da, gobernuaren iritzi, E, eh, atzo, zazpi pertsona ospitaleratu zituzten, bi zaintza intentsiboen unitatean. E, eh. gita sortzi ospitaleratu, hogeita iru larri, atzo baino bat gehiago, baina presioa ez omen da handia agintarien esanetan. Pertsona bat, zendu zen atzoko egunean eta txertaketari dagokionez milioi erdira. Gerturatzen ari da immunizazio osoa dutenen zenbatekoa, laureun eta laurogita mairu mila dira. Egoera horrela, ostiraletik aurrera, gaurtik aurrera, COVID-19 aurre egiteko hainbat neurri malgutuko ditu gobernuak. Kultur eta kirolen alorrean nabarituko da bereziki aforoak handituko dituzte eta kanpoko jardueretan euneko irurogeikoa izango da. Barrualdeetan egiten direnena, euneko berrogeikoa ikastetxeetan ere aldaketak izango dira, aurrezkuntzako bigarren zikloko ikaslek Ez dute maskara ba leku komunetan eraman beharko indarrean dagoen agindu foralaren moldaketa bat izango da beraz ez du auzitegien onarpenik behar Mila betzireun eta hogeita kolpe fascistan otxoportillo nera hil zituztena gogora, gogoratu dituzte, e, euren ideiak aldarrikatuz. Eh? Mila bederatzireun eta hogeita kolpe fascistan urbasako portilloko leizean erail zituzten pertsonak gogoratu zituzten asteburuan. Bueno, ba, asteburuan izandako dako menaldian, eh? aurtengo ekitaldian bereziki gogoan izan dute, Claudio Doroteo Dieguez, CNT-ko militantea eta bere alaba Kontxita Dieguez omenaldian izan zen. Ekitaldian, entzun ziren adirazpenak eta kantuak ekarriko ditugu gogora jarraian. polesea, basakeria frankistaren salaketa eta giza eskubideen defentsaren adibide garbienetako bat bihurtu da. Gure presentzia eta parte hartze aktiboak bizitza bidegabaki kendu zitzaien haien haiek omentzen ditu. Eta bide batez memoria tokia sendotzen du. Haien memoria gure memoria. asesinaron porque lo único que buscaban era una sociedad más justa, que no hubiera unas grandes diferencias entre clases y que todo el mundo tuviera su trabajo y su pan. Yo creo que nosotros tenemos dos deudas. Una, hacerles los homenajes para que no se nos olvide nunca estas personas que fueron olvidadas tantos años y dos, para tratar de conseguir los logros que ellos iban, iban consiguiendo poco a poco. batetik, lehenik eta behin, anaitasunezko maitasun besarkada beroa bidali nahi diegu Nafarroan, fasismoak ere heldikoen zenide eta lagunei. Badakigu, gutako askok oraindik ezin izan ditugula gure senideen gorpuztiak aurkitu. Funtsezko gaia, egin zizkiguten zauri guztiak josten hasteko eta beharrezkoa gure eta gure senideen bizitzek aurrera egin dezaten. kide Claudio Doroteo diegezen alabaden kontxaren borroka eta kemena azpimarratu nahi ditugu gaur. Altxasun harrapatut, harrapatuta eta so, sorozarretan eraila, duela urtebete baino gutxiago haren arrastoak denea bidez identifikatuta hobi komun honetan agertu ziren. Guretzat, kontxa, bereitaren bila da bilen, alaba nekaezinaren eredua da, fasismoa beragan jasan zuen aurra zenetik. Gaur eta hemen zu omendu nahi zaitugu. Baita senideen bila jarraitzen duten senitarteko guztiak ere. amaseiko errepresialiatu eta esklabuei ere omenaldi sentikorra egin zieten ote izan. Pasaden larun batean, mila bederatzireun eta hogeita amaseiko kolpe fasistan errepresialiatu zituztenak omendu zituzten ote izan. Gertakari lazgarrei horien laurogeita bosgarren urte fusilatu eta irail zituztenak gogoratzeaz gain, ondoren esklabu lanak egin zituzten guzti horiek gogoan izan zituzten. Estas personas estuvieron no ignorados, olvidados totalmente, ni, dejaban a sus familias hablar de ellos. Suela de alpargata, con ropa humedecida, hay que llegar a Oteiza antes que se haga de día. Suela de alpargata, embistiendo la montaña. en las entrañas de la tierra. Los que hablan en voz baja, los que hablan con las piedras. espalda y la mochila preparada. Suela de alpargata, plomo y persecución. De cerro en cerro van dejando su pellejo. Suela de alpargata por estrechos senderos. ez eta frankismo garaia ezari garen honetan, irumina nafarrek paraitu zituzten frankismoaren ondasunen lapurretak. Eh, Memoriaren institutuak Nafarroan frankismoaren errepresio ekonomikoa pairaturiko pertsonen errolda aurkeztu du, errolda horrek erantzukizun politikoen auzitegiak mila bederatzireun da irurogeita e, berrogeita mila hogeita mesortzitik, mila bederatzireun eta irurogeita zeira espedientaturiko mila eta sor, la, zei e, pertsonen datak e, biltzen ditu, eh? E, Ana Oio, e, erritarrearekiko harremanetarako kontseilariak, mila bederatzireun da hogeita maseitik, mila batzireun da irurogeita zeira errepresio ekonomikoak Nafarroan eragindako pertsonen behinbeineko errolda aurkeztu du, ber bertan foru komunitatean bizi diren mila berreun gizon eta irurogeita malau emakumeren aurka ondasunen konfiskaziorako provintzia batzordeak eta Nafarroko eraik erantzukizun politikoen eskualde auzitegiak hasitako espidienteen badatu pertsonalak eta gertaera nagusiak jasotzen dituzte. Txostenaren aurkezpenean, kontseilariak adierazizuenez zuenez, errolda honekin Nafarroko gobernuak beste urrats bat eman nahi du memoriaren politika publikoen konpromisoan erregimen frankistak zigorrik gabe gauzatutako giza eskubideen bortxaketa larrien biktimen egiarako eskubideari dagokion. Zerbitzua, zerbitzurako kontsulta tresna garrantzitsua izan nahi du, bai hogeita masei urtean matxinatuen indarkeriaren inguruan ikertzen dutenen artean, bai batez ere jurisdikzio desberdinek bidalitako pertsonen familietan ere. Oioren arabera beste behin ere gordin-gordinean erakusten du nola jardun zen frankismoa garaituekin. Enbargo, zehapen eta izapide motela, motelen bidez eta zigor larriak ezarri zizkien jada beste represio mota batzuk jasan zituzten ehunka pertsonari. Kontseilaria gainera memoria demokratikoan lege proiektua izan zuen izpide. Aukera paregabea da erantzukizun politikoetako auzitegien kondenak eta zigorrak baliogabetzat jotzeko eta horretarako irten bide ekonomikoak diseinatu behar dira. Norberaren aitorpenaren eta konponketaren eremuak soilik garatuko ez direnak adirazi zuen. Era berean, errepresio mota horretako moduren bat jasan dutela egiaztatzen duten agiria gordetzen dituztenei dei egin die Nafarroako Memoriaren Institutuarekin harremanetan jar daitezen INM abildua navarra.es elbidearen bidez. Beatokia kontzientziazioa neurriak eta baliabideak eskatu ditu hizkuntza eskubideak bermatzeko. Eh? Hizkuntza eh? eskubideak ez daude oporretan lelopean egindako kanpainan beatokiak hizkuntza eskubideen urraketen, ba inguruan jasotako keixa gehien aizian eta ostalaritzan izan direla berri eman du. Hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendariaren esanetan, ba bide luzea dugu oraindik egiteke eta ezinbestekoak dira unean uneko kontzientziazio kanpainez gain euskaldunon hizkuntza eskubideak mermatzeko neurri eta laguntzak bigarren urtez jarraian hizkuntza eskubideak ez daude oporretan kanpaina egin du udan zehar hizkuntza eskubideen beatokiak ohiko espazioetatik arago Euskal Herri luze eta zabalean udako oporraldien bueltan gertatzen diren hizkuntza eskubideen urraketak bistaratzea izan da egitasmoaren xedea. Herritarrei urraketa horien adibideak emanez eta behatokiaren bidez intzidentzia kudeatzeko zein bistaratzeko aukerak eskaini. Zildo horretan, 2000 eta hogei urgarren urtean jasotako kexako puruak mantendu dira 2000 eta hogeita bat honetan. Eta bi izan dira nagusiki intzidentzia horien jatorriak aizia, bere baitan kulturaren eta kirolaren sektoreak nabarmendu eta ostalaritza. Udako oporregunetan nabarmen azten den aizialdirako sektoreari dagokionez zeinbat herritarrek salatu dute gida edota informazio gune batzuetan ez dela zerbitzua Euskaraz eskaintzen nola turismo bulego, museo, bisitakidatu edo gune fisikoetan. Hala, ibilbide edo txangoi buruzko sareko informazio gunetan ere. Agurne gaubeka, hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendariaren arabera, deigarriak dira hainbat interes guneetako urraketak Euskara, bertako izkuntzen hizkuntza izan arren ez da bista egiteko hautatu litzatekeen hizkuntzen artean kokatzen, eh? Edota are okerrago, ez sarean eta ez fisikoki ere. Ez da gune horren inguruko informaziorik euskaraz eskaintzen. Beste hainbat kasutan, alaber euskarazko gidek e, eh, geinkostua izan ohi dute gaztelera frantses edo ingelesko autuen aurrean. Gaubekaren arabera bereziki adierazgarriak dira esaterako gazteei zuzendutako aisialdi programa eta kimenak asko erdara utxean eskaintzen dira eta beatokiko ba esanetan euskaraz eskaintzen diren horietako hainbat ere erderazkoak bihurtzen dira paperetik praktikara igarotzean. Bideo horretan, ohikoak eh, bilakatu dira ekitaldi kultural zein kirol ekitaldietako ohar eta informazioak erdera utxean bueno, ba, aurkitzea zinema, antzerki eta antzeko kultura emanaldietan gaztelaniazko eta frantsesko eskaintzak nagusitzen dira bai eguneroko jardunean baita uda garaian ere. Gaubekaren hitzetan kanpoko turismoari begira euskal marka saltzen da gure inguruko hainbat espazio kulturaletan, baina bildu ditugun urraketak argi erakusten dute euskarari leku txikia eskaintzen zaiola bertakoren ba, bereiztasun horien baitan. Beraz, behatokiak bultzatutako hizkuntza eskubideak ez daude oporretan kanpainak agerian utzi du beste behin Euskal Iztunen hizkuntza eskubideak errespetatu eta bermatze aldera urratsak eman behar direla. Agurne gaubeka e, erakundearen zuzendariak esan bezala, bildu dugun lagin honek erakusten baitigu, bide luzea dugula oraindik egiteko. Eta ezinbestekoak direla, unean uneko e, kontzientziazio kanpainez gain Euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzeko neurri eta laguntzak. Bide horretan eragile ezberdinekin harremanak sendotzea, hizkuntza eskubideen bermerako kontzientziazio lanak zabaltzen joatea, egungo araudi eta prozedurek dituzten muga gainditzeko proposamenak egitea eta euskaraz bizitzeko dauden arazo muga eta oztopoak gizarteko sektore gazteenekin lantzea izango dira besteak beste behatokiak ikastu urte berrian izango dituen erronkak. CTM garapenerako formakuntza ikastaroa antolatu du, transformatu aldaketa zurekin azten da ikastaroa iraiaren emesortzitik azaroaren hogeita zazpira e, egingo da. Helburua da munduan dauden bidegabekerien arrazoiak ba, ezagutzea mundu justuago baten alde egiteko. Ikastaroa iruñan egingo da, plazara gunean, larun bat goizetan, amaika saio izango dira, denera berrogita sortzi ordu. Ikastaro honetan lortutako ziurtagerri, ziurtagiriak aukera ematen du setemekin Europako voluntariotza batean parte hartzeko EEK Europako Elkartasun Kidegoa programaren barruan. Kontuan hartu behar da, deialdi honetarako ba, betekizun espezifikoak betetzen direla, nalola, ala nola hogita urtetik beherako izatea. Horrez gain, eta COVID-19 eragindako osasun krisiak aukera ematen baldin badu, Latinoamerikan elkartasun esparruetan egonaldiak burutu al izanen izango dira. Eta han bertatik, ba, bertara ezagutu al izango da beste komunitate batzuetako errealitatea. Kasu honetan, adinaren araberako mugarik gabe. Maria Soto, setemeko kidea, ba, izan dugu solaskide gurekin. Bai, setemen arloetako bat bada e, formakuntza eskaintza ez, batzuetan kostatzen zaigu lertzea e, nondik handatorren ba, munduan aurkitzen ditugun bidegabekeriak, ez bakarrik ipar eta egoaren artean baizik eta gaur egun ez, ba, ure irian bertan bidegabekeri ugari daude eta Bueno, azkenean ezagutzea oso garrantzitsua da gero kontzientzia hartzeko eta harren arabera ere e, aurre egiteko. Orduan, bueno, ba, badakizuen bezala, eh hogeita bosgarren urtea izanen da olako formakuntza kurtsua e, eskaintzen dugula. Egia da, e, normalean neguan izaten dela, urtarrian esi eta martxor arte, e, aurten, ba, bueno, denak bezala nahiko urte berezia izan da, eta udaberrian nahi genuen eskaintza, baina etzen atera, eta hortaz baki genuen e, udazkenera e, pasatzea, eta hori da gaur e, bueno, ba, aurkeztuko duguna. Berez, e, edonorentzat, hau da, e, bazkenen ba, e, eh, pixka bat eh, apur bat eh, hausnartzeko grina duen edo zen personari zuzendua dago. E, lehen, e, formakuntza kurtsua eskentzen denuen e, bideiatzeko aukera. Egia da gaur egun, ba, COVID egoera honekin, e, pixka bat atal hori bestale batera utzi dugu eta gehiago zenatu gara e, ezagutzea eta batez ere, ba, bertan ez, norberak zer egin dezake edo nor, non parte arte dezake alternatiba horietan parte hartzeko. Horregatik, bueno, e, eskaintza oso, oso irekia da. Bai, e, eh, plaza nagunean, lerun bat eh, goizetan, eta bueno, metodologia berez oso, oso praktikoa da, ez? Ba, urtero hainbat dizilari e, adituak ditugu hemen gurekin, eta bueno, bakoitza pues, baduia bere, bere estiloa, baina helburua elburua da, ba, munduko aspektu desberdinak ezagutzea, e, modu praktiko batean hausnarketa kolektiborako e, eramateko. Bai, berez e, iru modulo daude, lehenengoa e, realitatea iraisten deitu duguna, eta bertan ba, bueno, munduko alderdi politiko eta ekonomikoak ezagutuko ditugu. Orduan, hori zen ditugu Enrique Galarza, nopeko irakaslea, e, nekane jurado, eta, eta Jordi, Jordi Kalbo. Gero bigarren moduluan beste begirada batzuk deitu izan dugu, eta bertan ba, bueno, bidegabekeriak ezagutuko ditugu, bai arrazismoa dela, e, e, bueno, feminismoa eta, eta e, gero ingurumenaren arloak. Eta horretarako izango dugu zaskante rumorez elkartea, e, rutitur biden irakaslea eta mugani gabe elkarteare bai. Eta bukatzeko irugarren modulua alternatibak ditugu eta bertan bai inguru desberdinen bitartez e, bueno, pues, egun ditugun alternatibak ezagutuko ditugu. Eta horere hainbat kolektibo izanen ditugu, badibidez, e, eh, sustai erakuntza, seten berare, traperoz de maus, ba, hortan ja alternatiba horietan zuzenean lan egiten diren eh, elkartekin e, ezagutzeko aukere izan dugu. Ba, ez, batzuetan, ba, igual, bueno, jendeak badu interese berezia monografiko batean saio bakar batean, orduan, e, izen emateko aukera ere ematen dugu ba, saio bakar batera. thank Bueno, ba, berriekin bukatzeko Nafarrako ikastetxek eskolaz kanpoko jarduerak eskainiki beharko dituzte. Eskolak eh, goiz ez soilik emango dituzte Nafarroan, ikasgelara itzuli dira Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako itunpeko eskola batzuetako ikasleak ere. Ordutegia izan da, e, eh, Nafarrako ikasturte berrirako neurrien artean zalantza gehien eragin duena. Azkenean Nafarrako gobernuko hezkuntza kontseilari Carlos Jimeno katzo argi, argitu zuen, ba, zein ordutegi izango duten Nafarroa Nafarroako aurrezkuntzako eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan. Ordutegi jarraitua izango dute, baina ikastetxeek astean lau egunetan eskolaz kanpoko jarduerak eskaini beharko dituzte goizeko eskolen ondoren. Jarduera horien hainbat xetasun eman zituen Jimenok, irakasleek eh, emango dituzte, laurogita mar minutu irango dute, berrogita minutuko bizaio, gehienez bostetan amaituko dituzte, eta eskolek derrigorrez eskaini beharko badituzte ere familiek aukeratutako aukeratuko dute parte hartu ala ez maiatzean aurkeztu zuten 2008 bat eta 2008-biko ikasturteko protokoloa nafarroan, erabaki zuten eskola goiz esoiek emango zituztela ikasturtea hasieran naiz eta aukera zabaldu zuten urrian edo gabonen ostean ordutekia aldatzeko. Azkenean, gingo dute, urriaren lautik aurrera, goizeko saioen ostean eskolaz kanpoko jarduerak izango dituzte aukeran Nafarrako ikaslek. Erabaki, zuhurra da Jimenoren irudiko. Nabarmendu duenez, osasunare, osasuna, osasun agintarien, ba, baimenarekin erabaki dute eskolazkanpoko jarduerak eskaintzea. Eta esan du, erabaki hori hartzeko gakoak egoera epidemiologikoa eta txertaketa izan direla. Eskolaz kanpoko jarduerak izatearen ondorioz, Jimenok uste du jangela zerbitzua ikasle gehiago erabiliko dutela, gogorarazi du 2008-2008 bateko ikasturteko neurriak mantenduko dituztela, eta leku falta dagoenean aukera egongo dela oiko jangela ez ezik, ba beste espazio batzuk edo ikasgelak ere era erabiltzeko. kantu honen bidez, orain bai, kirolei ekingo ondiogu. Kirolei osasunarekin erikeko dugu kiroltartea. Igandean bostak laurten gutxietan Valentziaren aurka jokatuko du sadarren eta amalau mila zaleren aurrean, etenaldiaren eh, ostean jokatuko du. Eh? Garaipen batekin voltatu nahi dute ligara gorritxoek, baina aurrean beti neurketak zailtzen dituen bordalas teknikariaren Valentzia izango du. Alare, etenalditik berri honekin e, bueltatu da, berritxuko teknikaria Lukas Torro eta Ante Budimir taldearekin entrenatu baitira bi jokalariak prestaute igandeko neurketan Valentziaren aurka jokatzeko bueno, ba, esan bezala lau, lauak eta laur denetan jokatuko du Valentziaren aurka sadarren Munkaiola e, aritu bazen aurretik bueno, ba, Ante Budimir eta Lukas Torrok ere E, Valentziaren aurka jokatzeko prest dira. Aurrelari Kroaziara bere taldekideak baino lehenago zela iratu zen gainera azken entrenamenduan, eh? Ondo egin dute, eroso bukatu dute entrenamenduak eta orain arrasatek ba, partirako duen baja seguru bakarra kike barjarena da, izan ere eskuin oineko faziaren distentsioa berreskuratzeko prozesuan murgiduta jarraitzen du barjak. Gainontzekoan jokatzeko moduan dauden jokalariek teknika eta jabetza ariketak eh, markatutako saioa osatu zuten ba, atzoko egunean. Bihar, ba, bueno, talde gorritxoak berriro ere, taldea e, bueno, gaurkoan, ba, neurketa, Valentziaren aurkako neurketa prestatuko du. Osasunaren emakumezkoen taldeari dagokionez, esportinen aurka hiru eta utzeko garaipen borobilarekin ekin zion denboraldi berriari eta asteburu honetan Kakun maintzek eh, zuzentzen dituen jokalariak hitzordu berria izango dute igandean gorritxoek oso gertukoa duten taldearen aurka jokatuko dute Zaragoza izango dute Arerio eta Aragoiko hiriburuan ariko dira leian. Pilotan hainbat berri aipatu behar ditugu. Batetik, Kaxabank Masterreko asteburuko neurketak bianan eta azel eta ondarri bian jokatuko dira. Alde batetik, Peña Bigarrena eta Rezusta Elezkano Bigarrena eta Marizkurrenaren Kurrenaren aurka arituko dira bestetik Olaizola bigarrena eta Zabaleta Altuna hirugarrena eta Arangurenen aurka jokatuko dute. Kaxabank Masterra bukatu ostean San Mateo jaialdia hasiko da logroño aurten emakumezkoen txapelketa aurreneko ospatuko den edizioan. Bos jaialdi izango ditu eta finala iraiaren hogeita zeian izango da, hasierako neurketa, altuna irugarrenak eta lasok jokatuko dute San Fermin txapelketako lauterdiko final gogoan garriaren errebantxarekin. Eh, ostera, binakako txapelketari ekingo diote bos jaialdiko neurketan, e, gogoratu San Mateoak bueltan direla. Eta bukatzeko baiko enpresak lauterdiko txapelketan parte hartuko duten pelotarien izenak ezagutzera eman ditu, hartola bengoetxea zeigarrena jaka laso urrutiko etxeak plaza ziurtatuta dute eta soberan geratzen den azken plaza hori agirre eta peña bigarrenaren arteko neurketaen garaietik aterako da. Eta kirolarekin bukatzeko, Basket Navarrak Southern Oregon Unibertsitatitik datorren, ba, hogeita irurteko eta bitmetroko metroko egal pivote estatu batu erra fitxatu du. Bueno, ba, na, ba, eh, Navarrak e, eh, 2008 bat, 2008 bi denboraldirako taldea zehazten jarraitzen du, oraingoan Tate Hoffman estatu batu harrarekin akordio batera iritsi da zilarrezko lehen mailako jokalari berria izateko. Podlaneko egal pibotak hogeite urte ditu, e, bi metro luze eta talde nafarrak fitxatu du aurreko demoraldian Southern Oregon Universityn jokatu ondoren. Hoffmanen kirolazierak e, Jusa High Schooleko Liga Unibertsetariora doaz, West Wesleyan High Schooleko kamiseta jantzita hasi zituen bueno, ba, bere lehen e, saskiratzeak non bi eta ha bostean ba, eta bi denboraldian ba, bertan izan zen eh? bertan, bertan jokatu zuen. Urrengo denboraldian jauzi bat eman zuen naia bi USA kategorian jokatzera pasa zen Southern Oregon Universityren koloreak deferantuz geroago 2018 eta 2019an denboraldian Daktronix naia atleta akademiko izenda zuten eta ba, banakako puntuazio horik honenak lortu zituen bertan. Eh? Estatu batu harra, Southern Oregon Unibertsitatean egonda orain arte eta basket Navarran arituko da datorren mm, denboraldian. Talde berriak atzo azaldu zuenez, bueno, ba, Hoffman errebotera iristeko, e, iristeko gaitasun handia du, e, alaber hainbat funtzio eman ditzake aldiari laguntzeko erasoan zein defentsa ne? Eh? bere fisika apartak, bazutoinak babesteko edo ustaiak babesteko indarra eta aldi berean perimetroa babesteko teknika egiteko aukera ematen dio los fusiles y afilemos los cuchillos. Pues hoy el cielo está oscuro y claro está tu destino. no habrá reos, esta noche no habrá piedad. Cautivos del deseo, sedientos de libertad, esta noche no habrá reos. Que tu fin sea el comienzo, que el comienzo sea tu fin. Esta noche no habrá reos, esta noche no habrá piedad deseos sedientos de libertad. Esta noche no habrá reos. Hoy ahora. Egunero bezala kulturaren tartea, maia muruaga lankidearekin, kurul, kultur kronikarekin irekiko dugu, eh? Xabi Juren eh, lanaren berriaz, mintzatuko gara gaur, lehen diska laburra arkitaratu baitu kantari eta musikari bizkaitarrak. Esan bezala, bueno, ba, maia muruaga, Xabi Jurekin mintzatu da, eta maia muruagaren erreportajea entzungo dugu jarraian. Balan berri batetan jarriko dugu gaurkoan gure begira da eta gaurkoan hu izeneko lanaz edo proiektuaz mintzatuko gara esabi huk bere bakargako proiektua abiatu baitu lehen hiru kantuak argitaratu baititu edo hiru kantu osaturiko <laughs> lana argitaratu baitu eta honi buruz mintzatzeko ba, beraugon bidatu dugu eta telefonaren bestaldean dugu kaixo arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon zer moduz? Erto, ondo, oak azamen eh, berroa egiteko. Esango dugu, lehen kantu bat argitaratu, zeman zenuela zure proiektu berri honen berri, eta ordutik dutik, eh, e, ba, pixkanaka, pixkanaka ez, joan zarela osatzen, hiru kantuz osaturiko lantxo hau? Bai, hori da, holako aurkezpen gutun bat e, kaleratu neban, hasikera baten, e, zero izeneko e, kantu sumetxu bat, da gero ja plazaratu neban neure, neure lan osoa, iru kantu osaturiko 00 iru mixtape izaneko, bueno, ma, ba, mixtape edo epe hori, ez da. Zure ibilbidean erreparatuz, eh, enkore taldean ezagutu genizun, eh, orduan eman zenituen lehen urratsak musikan edo beste taldetan ere aritutakoa zara? Bueno, olako mm, talde eh, lagun arteko talde txuetan behi izan nintzen e, ba, mabi amairu urte eukine basanetik beti ginaz e, eh, talderen batek joten baina, bueno, ba, nerik egin dut, eh? tekleatuak jo izan dodaz, bajua jo izan dut, abestu dut baina bai egia da, ba, era sasi profesionalean esango dugu e, ba, inkoren izan zala neure lehenko lan eh, bueno, proiektu serioa, ez? Eta hortik, e, ba, orain zure bide propioa hartu duzu ere, kontaiguzu pixkaten, eh, nola, izan diren astapen, astapen hauek, bakarkako ibilbidearen astapen hauek? Bueno, ba, nahiko prozesu polita gogorra eta polita izan da, ze, e, gura izan dut e, zerotik hasi, erabat, e, astu nondik nentorren, da, da orkestu lan bat, sumea zentzu hortan, eta ambizino itxikoa esango dugu, ez? Eta, eta bueno, barriro ja, e, asikeratik zelan, eh, ba, artista barri bat e, naz, eta asiberna zibilten, eta eta gogorra, baina, baina polita zentzu hortan, ez? Ez atzetik e, diskotxerik, e, manajerrik, e, orduan e, zentzu hortan, ba, ba, enkore gazalderatuta, ez? E, lan gehiago, baina oso, oso prozesu polita. Behar batetik, eh, hasi zinen eh, kantuak idazten? Bai, bai, egia da, enkorekin amaitu genduan ean, ba, e, eta pandemia etorzan, eta dana, bo, bueno, e, olako beharri izan bat e, sentidu neban, neuk e, barrutik, eta, eta beti izan dira neuretako abestiak, e, ba, bueno, e, dakit, e, goera mentale e, eh, kilikolo hortan dagoanean, ba, urteteko bidea, ez? Da, da olako goera baten sartu nintzen, da ikusi neman, ba, bueno, ba, bidea hori zala, ez? E, kantuak egin, kantuak gidatzi eta azkanean, ba, kantuak e, plazaratu, argitaratu, beste personakaz, ba, bueno, ba, elkar banatzeko esango dugu, ez Irakurri dudanez, e, bidaiak ere inspirazio etorri izan dira, ezta? Bai, bai, bai, bai. Egia da, ni askotan esaten dudala, sabutzen eh, dagoenek e, eh, daki oso bizitza e, simplea daukadala nik e, etxean, da, da nahiko errutinan sartutako e, bizitza bat da horrek bizitzan emoten deuz neuri e, idazteko, ezta? Orduan, e, bai, kanpoko lekuek... E, emoten doztiela, ba, etxean ez dauka ez, e, etorri hori, ez, gauza diferenteak bizitzen doa zanean, gauza diferenteak esagutzen doa zanean, orduan e, idazten dut askoz gehiago, edo ez dakit, idazten doa zan berbak esanguratzu dagoa, direla esango neuke, ez da, horregatik e, asko asko idazten dut abioietan, asko idazten dut e, kanpoan nagoanean, ez, e, bueno, ba holan etorten jata, ez, begian e, gaur nire, nire bizitza normal hontan ba, ez jata etorko zer ganor askoa idazteko, ez? Orduan, e, bai, asko asko idazten dute etxetik kanponagoa. Horiko argiak, idaritita taxi hori barroan, take ez dureta, ta irargiak, until I lift off. Fly high above. You can taste this air and it tastes like Hennessy with vodka and rum. Hit the right switch, make a feel. musika estiloari dagokionez, eh, ritmoi dagokionez, hip hop musika elektronikoa hori nabaritu dugu zure lehen lan hauetan, hortan ikusten duzu zure burua, zure lekua aurkitu duzu. oin bai, oin bai, ze egia da, eh, bueno, Bilbo, Bilbo Tarranaz, da Bilbo ezagutzen dagoena gara e, gure osoa da 003 postako da daukana, ez? Eh, San hori, eh, Bilbo eh, San Francisco eta hortan beti egon da e, hip asko, eskultura asko egon da horrena, eta, eta gure denean daro agun zozer dala esango neuke, ez da? Orduan, e, oin momentua inkoregaz beste, beste mozatako musika bat egin izan dut, era bat e, desbardina, baina e, oin momentuan izan da bitu. E, neuna esena eta neu bizizan doana egiteko momentua iagau da. E, eta oin momentuan hortan nabil, hor, hor daukan lekua ze hori egiten nabil, ezta? Orduan e, bai, apuntxo bat eh, txikitako eta neuren hortasuna eh, kaleratzeko modu bat izan da. Esan duzu Bilboko 003 barrutikoa zarela, hortara dator 003 mixtape? Bai, bai, apurtxu bat omenaldia egin eh, gure neutzan gure kaletako soinu bandari eta eta txikitatik eh, asko entzun dugun e, musika estilo horreri. Beraz, esan da apurtxu bat, neure ez da gintzen, esan, astapenetara joat neko bide bat, ez da, esan ditu, mm, zelan hasi nintzen nint musika entzuten, ez? Ba, bueno, seguro, nire gurasona etxean, aitak e, basan diskoetatik, baina gero bai kaleak e, influentzia oso handia euki eban neure bizitzan da, da neure lagunen e, ba, neba reba nagusiek entzuten ba, oso garrantzitsua izan zan neuretzako da gara jortan hori izan entzuten zana ez entzuten genduana mhm. Laguntzarik izan duzu, kolaboraziorik? E, bai, bai, behitu. E, Egia da, e, nik izaten doala oso proiektu lagun artekoa dala, e, ju hau, ez? Ze, beti etortzen ziren e, lagunak etxera, eta entzuten bezan demoak, nik, ba, tantuak egin da, grabatzen dazten, nintzazanean, ba, ba, etortzen ziren lagunak, eta da, da nona artean egin dugu, ez? Da, gero, e, produksinio kantuetan e, albaro gondamustak, da, da, bueno, enkoren... E, e, jo izan dauan e, bateri beraz e, nioa ba, segonda aspaldi, aspaldi, laguna gara, bai, ez? Eta, eta bueno, baita bideoak be, bai e, argazkiak be, ba, nire betiko lagunek egin da bez, beraz e, laguntza handia, handi ikaragarria eukidot e, nore laguren gandik, eta iaia dana holan e, familian egin izan dugu. Ba, osongi, ba, guzti honekin geratzen gara sabi, eskermina, egure deia hartu izena. Es que ricasco Suari. gora Bero irargiari esaten deutza Zure utxunea sentiten dodala uh. Ah, Ta indako promesak Nomelditu ete dira Txokolata eta zerbeza Zeruko odei griseri begira Ta indako promesak cerveza Cal un empano, estoy san Mori legendario eta bere izena Zurean eta baina cake, cake, cake, cake, cake fan de milanek ere pancake Zulako baten bila urten dut bar Baina gau sekula saituta asten Eta asten mana sosta behidazten Esartuta jongo da etxera lasten Pla zerramo subita beste bat joder Ez dut ikaste Eta asten mana sosta behidazten Esartuta jongo da etxera lasten despertarte, causa zirkua, eh? Iruñerrira iritsiko da lehenengo aldi zantxoainen, altxako dukarpa, eta amabost emanaldi eskainiko ditu iraiaren hogeita lauean hasita. Ia bi urteren ondoren itzuliko da Nafarroara gure zirkua eta lurralde hartan, Bueno, ba, aurten egingo duen egonaldi bakarra izango da antxoa ingoa. Emanaldietarako sarrerak, salgai daude jada hiru bikoitza gure zirkua.eus webgunean. Lau urte behar izan ditu gure zirkuak iruñerrira iristeko, baina azkenean iritsi da Euskal Zirku ibiltariak antxoainen altxako du karpa, haren azpian artisten lana eskaini eta ikusleen artean askotariko emozioak eragiteko bagogoz eta asmoarekin. Joan den apirilaren zortzian ekin zion gure zirkuak eh, laugarren birari, horeretan gipuzkoan, bizkaian bilabete oso egin ondoren, taldeak orion, berriro ere gipuzkoara, eman e, egin zuen atzera, eta Euskal Herri osoko ikusleak erakarri ditu beste behin ere. E, jendearen erantzun bikaina ikusita taldeak aurrera jarraitzea erabaki du, eta iaz kale egin ondoren gure zirkuan nafarroara itzuliko da irail honetan. Bertan, bi urte igaro dira, 2008ko urrian taldeak lurralde horretan e, azken emanaldia eskaini zuenetik. Eta orain bueltan, izango da, eta Nafarroara itzuliz gero, zerro begonaldia lurraldearen bihotzean iruñerrian egitea baino, hainbat izan dira, azken hilabeteotan iruñerritik eta Nafarroako beste zenbait eskualdetatik ba, beren burua eskaini duten udalerriak gure zirkuari lekua egiteko. Eskaintza horri erantzun beharra zegoen eta iritsi da unea. Emanaldiak honako egun hauetan izango dira iraiaren hogeita lauan, ostiralean, zazpietan iraiaren hogeita bostean larun batean, lauterdietan eta zazpietan iraiaren hogeita seian, igandean, amabietan eta seietan. Urriaren batean ostiralean, zazpitan, urriaren bian larun batean, seiterdietan eta zazpietan, urriaren iruan igandean, ba, amabietan eta seietan, urriaren sortzian, ostiralean zazpietan, urriaren bederatzean larun batean, se lauterdietan eta zazpietan, urriaren amarrean igandean, bueno, ba, amabietan eta seietan. Esan bezala, sarrerak interneten daude eskuragai irubebikoitzagurezirkoa.eus webgunean. webunean. Kultura tartarekin eta gure saioarekin bukatzeko saioan zehar entzun dituzuen kantuak jauja taldearenak dira. Hain zuzen ere, atzoko egunean atarrabiako tote maretoan aritu ziren, bertaratu zirenen belarrien gozamenerako. Hauxe izan da guztia gaurko, segituan berriro ere zuekin izango naiz, kantu batekin utziko zaituztet, jarraian koldo nausia lankideak buletin gitzako iparro ratza saioa egingo du, eta ordubiak eta hamarretan janpiegarokaren erekin batera, kiroletik saioa egiteko prest izango naiz bebidasoa eskualdeko, bueno ba, kirolaren txokoan. Beraz, laster arte eta nola ez saio osoan zehar jauja taldearen azken kantu batekin bukatuko dugu saioa. Ondo izan eta gero arte.